إن أردت أن يحفظ سرك فلماذا لا تحفظه أنت لا تفشي سرا ما استطعت إلى امرئ امرئ يفشي إليك سرائرا يستودع يستودع فكما تراه بسر غيرك صانعا صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنع Zar je to Amerika? Zabrinuta zbog toga što će muslimani zalutati, promijeniti vjeru, krivo predstavljati islam. Oni zabrinuti zbog toga. Mi ćemo im dati lijepo mjesto da žive na Dunjaluku, a nagrada na Ahireti je još veća. Koji su to koji, koji sabure, koji su ustraje i koji se na Allaha osloni. Tako Allah ne reći, tako Allah objašnjava. لا تفشي سرا ما استطعت إلى امرئ Naređeno nam budemo sa iskrenima, pa nam Allah objašnjava ko su najiskreni, od iskreni najiskreniji, evo i to su ti. Nisu to internet stračare, nisu, ni kahvopije, ne, nego su to oni koji ove, ovdje Allah spominje i u drugim ajetima vidi.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 Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Već smo napomenuli i napominjali da Allah subhanahu wa ta'ala na ovom dunjalu ko stvorio stvari u njihovim suprotnostima pa je stvorio dobro i zlo i naredio da se pravi razlika između dobra i zla gdje kaže uzvišeni kul la jeste bil habite wa tajib reci nije isto ono što je pogano i ono što je dobro. Nije ista pogan i ono što je dobro. Nije dobro isto dobro i zlo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, reci nije isto dobro i zlo. Ona Walau a'đebeke ketratul habis. Makar te zadivilo i makar se začudio koliko je mnogo poganluka. Koliko je mnogo zla. Koliko je mnogo lošeg. Makar se ti tome čudio i makar te zadivilo mnoštvo toga ali to nije isto. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala nije isto i Allah je naredio da se napravi razlika da ne bude isto. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala ovo naređuje? Zato što je suština upute u stvari pravljene razlike između dobra i zla. I suština onoga što je nama naređeno u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala svodi se na to naređenje. Da se napravi razlika između onoga što je dobro i onoga što je, što je zlo. Onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala napravio tu razliku. Zato nam Allah subhanahu wa ta'ala, što nije isto dobro i zlo, zato što nije isto čisto i pogano, zato nam Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, ja i hrledina amenu tako Allaha wa kunu na asadikim. O vjernici, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite sa iskrenima. I budite sa iskrenima. Prvo pitanje koje navaljuje i postavlja se poslije toga, navaljuje na um, jel tako? jeste, ali kako ćemo znati koji su ti koji su iskreni? Pa lahko ćemo znati. Otvori Allahovu knjigu i čitaj ajete. Pa vidi na kraju ajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori u rajke homus sadikun. Ko su ti? To su oni koji su iskreni. Pročitaj ponovo da taj ajet. Pa vidi koji su to koji su iskreni. Prepoznat ćeš ih lako. Prepoznaćeš ih lako i vidjet ćeš uglavnom da se ovo ova rečenica u rajke homus sadikun O to su oni koji su iskreni. Ponavlja ili dolazi na kraju ajeta gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o osnovnim obježijama mu'mina. O njihovim osnovnim svojstvima. Da oni vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala. Da obavljaju namaz, daju zekat, vjeruju u sudnji dan, meleke kitabe. Da se drže ugovora. Da ispunjavaju on obaveze koje su preuzeli, odnosno da ispunjavaju šerijat. To su oni koji su iskreni. O vjernici, bojte se Allaha. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. I budite sa onima koji su iskreni. Tako Allah subhanahu wa ta'ala naredi što znači da ne mogu biti iskreni i neiskreni zajedno. Da ne mogu živjeti zajedno. Da ne mogu biti pomagači jedni drugima. Da ne mogu biti prijatelji jedni drugima. Da ne mogu se iskreno voljeti između sebe jedni sa drugima da ne mogu živjeti zajedno. Ne može to tako biti. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala upisuje tako vjernike. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Mu'mini mu'min ke su jedni drugima zaštitnici. Oni su jedni drugima eulija, prijatelji. Ja bil يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ munkar. Ređuju dobro i zabranjuju zlo. Wa salata wa الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ Obavljeni namaz i daju zekat. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَ I pokaravaju se Allahu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Ulaike se jahamuhum Allah To su oni kojima će se Allah smilovati. Wa وَلَدِينَ ba'duhum بَعْضُهُمْ لَوْبِيَاءُ بَعْضُ A nevjernici su jedni drugim zaštitnici i prijatelji. Pa vidi, nevjernici su jedni drugima, nisu sa vjernicima a vjernici su i vjernice jedni drugima. Illa tef'aluhu tekom fitnetu. Ako to ne uradite i ne postupite tako, kako? Da nevjernici budi, budu prijatelji jedni drugima, a vjernici da budu prijatelji i prijateljstvo i pomoć i pomaganje međusobno da bude među vjernicima. Ako to ne uradite, tekom fitnetu fil abdu u fesadom kebir. Biće fitna, ogromna, smutnja na zemlji i veliki nered nastaće velika smutnja i veliki nered na zemlji, a ovaj nered koji mi danas vidimo nije ništa drugo osim plod ili došao kao rezultat upravo ove situacije da se nije postupilo onako kako Allah naređuje da se postupi. Da su jedni na jednoj strani, a drugi na drugoj strani. Kako vjernici nisu isti na Dunjaluku, tako isto nemoguće da bude njihov život isti i na Ahiretu. Ne mogu biti vjernici i, i nevjernici vjernici i munafici, vjernici i mušrici, ne mogu biti isti i isto da im bude na dunjalku. Ako im nije isto i ako nisu isti na dunjalku, neće biti ni na ahiret. Neće biti na, ni na ahiret. U jevma tekumu saatu, jevma idinje tefarraku. A kad nastupi sudnji dan, tad će se razdvojiti. Fa emma alladina amanu amilu salihati, fa humu fir aldatin juhbarun. A što se tiče vjernika, tad kad se razdvoje, pa oni će se u džennetskim bašćama radovati. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ A oni koji budu nevjerovali i poricali naše ajete i susret sa ahiretom, فَأُلَاكَ فِي الْعَدَابِ أُلَاكَ فِي الْعَدَابِ مُحْضَرُونَ Oni će biti u, u azab privedeni. Oni će u azabu biti prisutni. Pa nisu isti na Ahiretu ni na Dunjalku. Ne može biti isti vjernik i nevjernik. Vjernik i mušrik, muahid i mušrik, ne mogu biti isti. Nisu na Dunjalku, neće biti na, ni na Ahiretu. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, da će vjernicima koji su dobri, biti rečeno da su dobri. Selamun alaikum, tibtum, fedhuluha hvalidun. Fedhuluha hvalidin. Biće im rečeno, selam alaikum. Selam će im veleci nazivati. Tibtum, bili ste dobri. Vidi, od tajib. Tibtum, čisti ste, vi ste dobri, bili ste dobri. Uđite u džennet, vječno u njem boravite. والذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم a oni koji meleci usmrte a koji su dobri tajibin vidiš mu'min je tajib on je taj koji je tajib njima će i meleć reći selamu na alejkum. Selam im nazivaju. Udhulu u džennete bima kuntum ta'malun. Uđite u džennet zbog onoga što ste radili. Vaša djela su tajib. Vaše riječi su tajib. Vi ste tajib. Zato govorimo o onome što je loše i onome što je dobro. I zato smo govorili o, one, o onim lošim stvarima koje su kod nas da se zna da su loše, da ih se odrekne. Jer bez toga nećemo biti od onih kojima će biti rečeno selamu alaikum. Nećemo biti od onih kojima će biti rečeno selamun alejkum. Uđite u džennet. Vječno u njem boravite. Neće biti tako. Moramo se odreći onoga što je habib. Od dijela, riječi, misli, jela, pića, govora svega što je loše, ne bi bili od onih koji su fajibun, od onih koji su tiptum, bili ste dobri, čisti ste. S druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala, kako fajibun će biti na, kako oni koji su dobri bit, će biti na dobrom mjestu, tako i oni koji su zli i loši, koji su od hubsa, oni će biti na takvom mjestu. Onakvi kakvi su oni će, oni će na takvom mjestu biti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم da Allah razdvoji dobro od zla pa da onda one koji su loši zlo sve zajedno sastavi, složi jedno na drugo i sve u džehennem gurne. A to je, to je mjesto onih koji su pogani. Allah subhanahu wa ta'ala pogan, ne želi da se sastavi sa onim što je dobro. Zato kaže ul khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Pogane žene su za pogane muškarce. A pogani muškarci su za pogane žene. Zinalučari za zinalučarke, mušici za mušike. Ili dobre riječi su za dobre ljude, A loše riječi su za loše ljude. Vatajivatu bit tajibin. A dobre žene su za dobre ljude. Vatajibune li tajibat. A dobri ljudi su za dobre žene. Ili dobre riječi su za dobre ljude. prema svakome će se odnositi onako kako priliči prema njemu. Ne može biti neko habiz, a da dođe na dobro mjesto. Ne može habiz doći u džennet. Mora biti tajib da dođe na mjesto koje je tajib. On ako je habis, doće na mjesto koje je habis. U džehennem smrdljivi, pogani, odvratni, ušćuli, usmrđali. Kako stoji u hadisima, gore od lešine. Tako će, kako priliči kome, na tako će mjesto doći. Pa će Allah sve razvojiti. Allah subhanahu wa ta'ala i objavio ajete i Allah stvara događaje da razdvaja da razlučuje da rastavlja a kad dođe to rastavljanje to je stvari iskušenje a kad dođu ta iskušenja izdoje Allah subhanahu wa ta'ala naređenja kako da se ti poneseš kako da izađeš sa selametom pa kaže na početku sure Ahzab a Ahzab su partije je li tako udružene snage koje su došle opkoliti i pod opsadu staviti Medinu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i vjernike s namjerom da ih u korijenu sve pobiju i da unište tu novu zajednicu vjernika u korijenu da iščupaju pa odmah na početku Allah stana ta'ala naređuje šta ja ayuhan nabiju taqilla u vjerovjesniče Allaha se boj Allah se boj, wala tuti il kafirin, vol munafiqin, i nemoj slijed kafire i munafike. Ovo su dvije kategorije ljudi koji? Koji su pogani. Nemoj slijediti, nemoj se pokoravati poganima od kafira i munafika. Nego šta slijedi? Od tebi ma juha i lejk. Slijedi ono što ti se objavlji od tvojeg gospodara. I šta još radi? Ote vakjara Allah i na Allaha se osloni. Jer ako hoćeš da slijediš ono što ti se objavljuje od Allaha, evo sad, fitna dolazi, iskušenja dolazi, a ajati se objavljuju ti slijedi ono što ti se objavljuje. Nemoj slijediti munafike, nemoj slijediti kafire, nemoj njih slušati. Nemoj se njima pokoravati. A da bi to uspio, o to je Allah. U tome se na Allaha moraš osloniti. Šta ti ovo govori? Onaj ko se pokori kafirima i munaficima, da nema tevekula na Allaha. Zašto je to uradio? Zato što gubi izvida Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato što je zanemario i zapostavio Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova obećanja da će Allah pomoć, zaštititi, podržati, pa onda traži podršku učen političkim partijama, tagutima, munaficima, kod novotara. Je tako? Na svaka druga vrata pogana ide i kod ovih najpoganijih traži Allah zabranio da se njih slijedi, nego slijedi ono što se Allah, kod Allah objavlje i na Allaha se oslani. O te vakera Allah. O kefe billahi vakira. Dovoljan ti Allah kao zaštitnik. Dovoljan ti Allah kao oslanac. Allah je dovoljan kao oslanac. I pogledaj kako ovdje dolazi naređenje. Ne slijedi kafire i munafike, a u istoj toj suri u obeširi mu'minine bi enne lahum min Allahi fadlen kebira. Pa obraduj vjernike. Znači ne slijedi kafir i munafike. A obraduj vjernike da od njih čeka kod Allaha veliko dobro. Ogroman hajr. Daleko veći od onog hajra koji se pričinjava onima koji slijede kafir i munafike. Pa opet kaže, poslije ovoga ajeta, obraduj vjernike da njih kod Allaha čeka veliko dobro, vola tutio il kafirine vol munafiki. I nemoj slijedi kafire i munafiki. Vada azahum. I zanemari njihovo uznamiravanje. Subhanallah. Zanemari njihovo uznamiravanje. A šta rade ljudi? Upravo uznamiravanje kafire i munafika stavljaju na prvo mjesto. A Allaha zanemari. I zaborave Allahu obećanje i podršku. I pobjedu koju nudi. I ovaj fagut koji je Allah naredio poslaniku da prenese beširil mu'minin, obraduj vjernike, nek se raduju vjernici. Nek se raduju vjernici. وتوكل على ودع يداهم وتوكل على الله zanemari njihovo uznemiravanje na Allaha se osloni subhanallah pogledaj na Allaha se osloni oslonac na Allaha je potreban u svemu od vjeri. a najpotrebniji je za najuzvišenije stvari u vjeru. Oslonac na Allaha je potreban u svemu od dina, od vjere, u svemu što je Allah naredio, a najpotrebniji je za ono što je vrhunac islama, to je džihad na Allahom putu. Najpotrebniji je tu. Zato je tevakul, oslonac na Allaha, vrhunac ljubavi prema Allahu i od strane Allaha prema vjernicima. Vaseuka je jeti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah će onda doći sa, vje, sa ljudima. Ako vi ostavite svoju vjeru, Allah će vas zamijeniti sa ljudima koji će on voljeti i koji njega voli. Ezilletin ala mu'minina, e'izzetin ala kafirina, juđahidune fi sebi koji su ponizni prema vjernicima, osorni prema nevjernicima, bore se na put. Pa pogledaj osnovca na Allaha, vrhunac ljubavi. Vrhunac ljubavi, vrhunac iskrenosti je džihad gdje se žrtvuje život i imetak. Inna Allaha štara, a tevrkuli vrhunac iskrenosti. Ostvarenje iskrenosti dolazi kad se žrtvuje život i imetak. Sve. Za ono prema čemu si iskren. Inna Allah štara minel mu'minine. Enfusehum wa uvalehum. Bi enna lahum ul čenne. Allah je kupio od vjernika njihove živote i njihove imetke. Za džennet. Za taj tajib. Za to najbolje i najljepše mjesto. I najbolju i najljepšu nagradu. vrhunac dina je tevakul koji je osnova za vrhunac i najizvršenija djela. A ovaj tevakul, osnova ovog tevakula u jekinu je i u sabor. Sabor i tevakul je ono bez čeg nema dina, nema imana. Zato Musa, ali i selam, kad njegov narod beznadežno gleda, kaže mi smo u patnjama bili prije tebe, eto i ti si nam došao sa poslanstvom, evo opet patnje i progoni, šta kaže Musa? Uhala Musa, ja kao mi sta'inu billahi, osviru. O narode, Allahom se pomozite, znači na njih se oslonite, jel tako? Vidite, uakul, osviru i osagurite. Inna l-arda lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi zemlja je Allahova. On je u nasljedstvu ostavlja kome hoće od svojih robova. Vel aqibetu lil muttaqin. Ali kraj pripada muttaqinima. Kraj pripada muttaqinima. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Oni koji učine hijđru Allaha radi nakon što su zlostavljani, mi ćemo im dati lijepo mjesto da žive na Dunjaluku, a nagrada na Ahiretu je još veća. Koji su to koji koji sabure, koji su ustrajni i koji se na Allaha osmanje. Tako Allah naređi. Tako Allah objašnjava šta je srž ovog dina i kako se u ovom dinu treba ponijeti kako se u ovom dinu treba odnositi i ponijeti. Za ovaj vrhunac islama, rekli smo, potrebna je, najviše je potreban ovaj tevakul, a osnov tevakula je sabur i jefin. Zato su, kaže šehekul islam ibn Taymi, rahimahullahu ta'ala, učenjaci kao što je Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, i kao što je Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, a ovaj detalj namjerno ciljano spominjem, kad bi se oko nečega ime, i drugi učenjaci, kad bi se oko nečega umes elama razišli, pa htjeli da saznaju šta je najbliže istini, šta je istina po tim pitanjama, kaže, pitajte mu džahide šta oni misle. Na čem su oni? Pa to je istina. Na čemu oni budu, onda to je istina. Zašto? Vrlo dine džahedu fina, lanehdi ennahum suborana oni koji se na našem putu budu borili, mi ćemo uputiti na naše puteve, na pravi puteve u svakom detalju, mi ćemo im uputiti na pravi put. Pa pitajte mu džahide na čemu su i onda ćete znati šta je, šta je istina. Tako su se odnosili nekad, a vidjeli ste kako se odnose danas. Imali ste priliku da iskusite to, da vidite kako se ljudi odnose danas. kako se ljudi odnose danas. Danas mnoge daje, mnogi imami, hasibi, mnoge muftije misle da ono što se događa danas muslimanima od napada tagutskih i progona i zlostavljanja je zbog toga što se ovi drže vjeri. A? Malo prije sam prije, pred samom džumu razgovarao sa jednim bratom, kaže, čudne li stvari. I zamislite rasuđivanja i razdvajanja, odnosno razlikovanja dobra od zla. Kad čovjek misli da je ono što se događa nama ovdje, u Maoči, i ono što se dogodilo prošlog petka u Tuzli, i što se dogodilo prošlog petka u Prizren, da je to zbog toga što mi krivo predstavljamo islam i mijenjamo Allahu vjer. La havla wa la kuvata illa bil. Zamislite taguti se zabrinuli i toliko im krivo što mi mijenjamo Allahu vjer. A niko se drugi nije na naljutio. Baš taguti njima nešto tu strahuju da mi nećemo islam iskriviti. Allahu akbar pogledajte prosuđivanje. Tako su rekli, imali ste priliku da čitate. Mi smo ih savjetovali. Nemojte tako i tako, vidi sad šta je se desilo. To se desilo zato što, jel, ovi taguti se skiraju krivo im što mi zalutat ćemo, brinu se za nas. A nije krivo što ovi širk čine po ajvatovici, po djevojaškim pećinama. To se kufr širio na sve strane, zinalog, droga, prostitucija, kamata, ništa ih to ne skira. Allah skirali se i naurožali se i noćima ne spavaju, bdiju, radi toga što smo mi skrivili djedu nas. La haula wa kuvata ila billah. Može li ovo drugačije da se nazove osim pomraćenjem uma, odnosno bolešću srca koja sprečava da na to srce pane makar tračak Allahovog Allahovog svjetla, molim Allah subhanahu ta'ala da nas uputi u čusti na istu. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će u svakom iskušenju i u svakoj situaciji postupiti onako kako Allah opisuje da mu'mini, mu'mini postupaju. I Allah subhanahu wa ta'ala zahvala i hvala i njemu svaka slava i pohvala na onome što smo vidjeli. Kako su se braća ponijela u ovim situacijama koje sam malo prije spomenuo. A zbog tih situacija su došle ove napomene u hutbi prije. Samo zbog toga. Allahu zahvala da smo vidjeli da se vraća bila čvrsta, ustrajna i stabilna. I da se na njih može odnositi ono što Allah subhanahu wa ta'ala govori za vjernike. وَرَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ I kad mu'mini vidjoše udružene snage i partije. Ahzab. Kad vidiš je udružene snage protiv njih, kalu hada ma va'dan Allahu wa Rasul. Rekao še šta? Teško nama. A? Gotovi smo. Ne ima nam opstanka. Uništit će nas. Ne, ništa od toga. Tako mi Allaha. Nego rekao še istinu je rekao. To je ono što nam je obećao Allah i poslanik. I istinu je rekao Allah i poslanik. وَمَا زَادَهُمْ illa imanu taslima i nije im to ništa povećalo osim njihovo čvrsto uvjeđenje iman i predanost Allahu subhanahu wa ta'ala pa dobivamo habera da se tako ljudi odnose i da se tako postavili prema situaciji. Da im je to samo još više iman povećalo i radost njihovu i veselje. Pa se i mi radijemo tome. I zaista tako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje one koji su iskreni. Na početku smo spomenuli, naređeno nam je da budemo sa iskrenima. A ko su iskreni? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Zaista su vjernici samo oni koji vjeruju u Allaha i poslanika, a zatim nimalo ne posumnjaju i bore se svojim imecima i životima na Allahovom putu ulaike humu sadiku. To su iskreni. Vidi, naređeno nam budemo se iskrenima, pa nam Allah objašnjava ko su najiskreni, od iskreni i najiskreni, evo i. To su ti. Nisu to internet tračare. Nisu. Nikah vopije. Ne. Ne nego su to oni koji ove, ovdje Allah spominje. I u drugim ajetima vidjeti da to uvijek uglavnom obuhvata muhađire, oni koji su hijđru učinili, koji se bore, koji metke žrtvuju, živote žrtvuju. Zašto to? U rahatluku, uz čaj i kahu, nije vallahi E to su ti iskreni. To su ti iskreni. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će biti sa iskrenima. Zatim iskreni su i oni koji su dali zavjet Allahu subhanahu wa ta'ala i spremni su i žele da ustraju na tom zavetu kao što su ustrajali oni prije njih. Minel mu'minine riđalun sadakuma ahadullaha alih. Ima od mu'mina ljudi koji su ispunili svoj zavet sadaku, bili iskreni u zavetu koji su dali Allahu subhanahu wa ta'ala. Minhu men qada nahba. Ima oni koji su ispunili taj svoj zavet. Čine? Čine su ispunili? punom žrtvom. Žrtvovali život i imetak. Pali na Allahom put, šehid. Wa minhum men jantazir. A ima oni koji čekaju. Znači koji ustrajavaju i hoće i nastoje da kao i ovi prije njih ispune taj zavet. Vama bedelu tebdila i ništa nisu promijenili. I ne mijenjaju se svaki dan. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se ne mijenjaju. Ne mijenjaju se istine. A da nas učini od onih koji se odbatila brzo kaju. I koji sve, svaku zavlodu brzo ostavljaju. Kao što rekao, mnogi misle da je ovo što se događa došlo kao kazna, došlo kao musive, zbog stramputice, a mi kažemo, subhanallah, zar nas taguti i vođe svjetskog kufra zlostavljaju zato što smo u zabludi? Zar ovo što se događa ne ukazuje da je rukovođeno sa jednog centra i sa jednog mjesta i zar se ne vidi da su metode iste samo su nijanse male različite kad su vidjeli da ovdje kod nas nije nešto prošlo ili da je osuđeno onda su smanjili broj učesnika u svojim akcijama i vidi se da se to organizovano radi sa jednog mjesta I zar je to mjesto, zar je to Amerika zabrinuta zbog toga što će muslimani zalutati, promijeniti vjeru, krivo predstavljati islam, oni zabrinuti zbog toga. La havla wa la kuvatela. S druge strane, Allah subhanahu wa ta'ala želi da nam pokaže da domaći i taguti nisu ništa drugo, nisu do taguti. I Allah subhanahu wa ta'ala želi da napravi jaz između skupine vjernika i oni koji su pomagači svakog nevjerstva i širka i koji su na strani taguta želi da napravi jaz i razliku i da se sve to razdvoji i da bude jasno or jehlike men heleke ambejine o jahja men hajja ambejine nek propane ko će propast nakon jasnog dokaza i nek živi ko će živjeti posle toga na jasnom dokazu na jasnom dokazu, nakon što se jasne stvari vide i jasno, jasno svjedoči. Oni misle da će nas slomiti, a Allah subhanahu wa ta'ala samo on zna šta im je pripremio. I šta će na rukama ovih slabića koje danas vidimo, da su potlačeni i proganjani istočno i zapadno, šta će im Allah dati baš na rukama ovih slabića? I šta im je Allah pripremio baš na rukama ovih slabića, samo on zna. Mnogi misle da se ovo događa zbog toga, a mi kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala ovo stvara li jeđzi Allahu sadiqine vi sidqine. Da Allah razvoji iskrene i neiskrene. Da bi Allah nagradio, kako kaže u ajetu, u suri Ahzab, da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost. I šta još? وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْشَاء I da kazni munafike ako hoće. Evo je tube alim. Ili da im oprosti. Da kazni munafike ako bude htio. Ili da im oprosti. Mnogi pokazuju svoje lice mjesto i nifak. A mi se nadamo u Allaha subhanahu wa ta'ala da će im to oprostiti. i da će ih uputiti nakon što su zabrljali i nakon što su pogriješili i nakon što su se loše ponijeli u Allaha se nadamo da ih uputi da vide ono što smo vidjeli da osjete ono što smo osjetili Allaha subhanahu wa ta'ala u Allaha nadu imamo da će ih učiniti Allahovim iskrenim robovima i da će im olakšati da se pokaju i da se istini vrate i da istinu ponesu i da slijede ono što je Allah objavio da ne slijede, da ne slijede kafire i munafike da se na Allaha oslone i da Allah i njegova obećanja budu u prvom planu a da zanemare zlostavljanje i uznemiravanje nevjerničko da se na Allaha oslone da čvrsto vjeruju u Allahova obećanja i da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini od tih da budemo od ti dok nam ne dođe dok nam ne dođe smrt da nas Allah subhanahu wa ta'ala usmrti na tevhidu i proživi na tevhidu volim Allah subhanahu wa ta'ala da pomoge našoj braći koji su pohapšeni u prizren Allah subhanahu wa ta'ala molim za šeha Idriza i braći koji su sa njim pohapšeni što prije iz tagutskih ruku oslobodi Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na tome što je pokazao da su taguti taguti i što nam je Allah pokazao ko su čije sluge i ko za kog radi i ko se s kim oko čega dogovara i što nam Allah subhanahu ta'ala pokazuje i one koji ne vide i što nam pokazuje i one koji su pobrkali čija su srca bolesna pa ne razumiju pa misle da su se bosanski taguti i kosovski taguti i srpski taguti i američki taguti i svi ostali taguti, austrijski i hrvatski i svi ovi graničari i svi ovi koji širom ovde ovog prostora prave probleme muslimanima da su se svi dogovorili a, hajmo proganjati ove zašto li? Imamo ovdje objašnjenje, je tako malo prije? Zato što se boje za nas da nećemo zalutati. Može li tako biti? la havla wa la kuvvete illa Zar to zato što, što se boje za nas da smo zalutali ili nam zavodu priželjkuju? Šta je preče od tog dvora? To je previše jasno. I suvišno o tome govori. I pre, ne treba ovo što te stvari objašnjava. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi učusti na uput, da nas u džennu sredi spasi od džennema. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da priđe preko ružnih postupaka naših da sakrije naše sramote, da popravi naše stanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća uputu i znanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam poveća uputu i znanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ujedini naše srca na istini. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ujedini naše srca na istini. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ujedini naše srca na istini. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne našim braćima džahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza svoju pomoć i pobjed. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini borcima na Allahovu putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji neće žaliti žrtve na Allahovom putu. Koji neće žaliti ni života ni imetka. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji, su, koji će ugovor i zavijet sa Allahom subhanahu wa ta'ala ispoštovati. A Allah subhanahu wa ta'ala niko od njega bolje zavijet neće ispoštovati a on je zavjet dao da će od mu'mina uzeti njihove živote i njihove imetke za džennet. Molim Allah s.w.t. da nas učini od onih koji će Allah s.w.t. nagraditi džennetom, koji svoju milost će uvesti u džennet. Molim Allah s.w.t. da nas sašu od svake zabude i svake novotarije. Molim Allah s.w.t. da nas učini sljedbenicima onoga što je Allah objavio a da nas sačuva od toga da budemo sljedenici munafika i da budemo sljedenici kafira molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od slijedjenja munafika i kafira, da nas učini sredbenicima njegove objave i njegove riječi i sredbenicima sunnata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uđenne sude i svati u Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da dužnicima pomogne da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti hrabrošću, razboritošću, nepokolebljivošću. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti našu braću hrabrošću, razboritošću i nepokolebljivošću. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti našu braću ma gdje oni bili hrabrošću, razboritošću, nepokolebljivošću. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da našim vraćima lakša. Jer ono što Allah učini lakim je lako. Volim Allah subhanahu ta'ala da našim vraćima lakša. Da im lakša njihove dane. U džihadu njihove dane u tamnicama. Volim Allah subhanahu ta'ala da ih što prije oslobodi. Volim Allah subhanahu ta'ala da pomogne našim vraćima džahide. Da spusti svoju pomoć i pobjedu. Da nas učini od onih koji na čijim rukama se pobjeda doći od onih koji će učestvovati u toj pobjedi Allaha subhanahu wa ta'ala molimo a on nas čuje i on je moćan da nam se odazove njemu dobro upućujemo od njega milost i oprost očekujemo i, nje, i uslišenju dova od njega da naravno وسعد الحمد لله رب العالمين واخر السلام يستودع كما تراه بسر غيرك صانعا صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنعون